بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je salavat i selam na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Svaki čovjek na svoje vrstan način obavlja zadaću sa kojom je došao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve Neki to rade želeći nagradu koju je Allah Đelešanuhu propisao za takva djela, a neki ljudi rade taj posao ne očekujući nagradu i naravno zato neće biti ni nagrađeni. Takav posao na kraju krajeva vrše i oni koji i ne vjeruju uzvišenog Allaha A šta je to bila zadaća Allahovog poslanika, alaihi salatu vesselam? Njegova zadaća, jedna od njegovih zadaća je bila da ljudima naređuje dobro i da ih odvraća od zla. Što je on, alaihi salatu vesselam, i činio. I činio je to, naravno, na najbolji mogući način. On je primjer svim ljudima kako treba pojašnjavati propise, kako treba popravljati pogreške kod ljudi, kako se treba prema njima obhoditi. Pokazao je primjerima kako se treba obhoditi prema čovjeku koji iz neznanja načini neku grešku i čovjeku koji načini grešku iz inata i prkosa iz svoje oholosti. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je najbolji uzor ljudima i u njemu imamo uistinu najbolji uzor. Ako bismo se mi htjeli osvrnuti na njegov život, upoznati se sa njegovim vrlinama i naravno u život primijeniti te njegove vrline. U ovom našem druženju navest ćemo nekoliko primjera iz njegovog života i njegov način obhođenja prema ljudima, te njegov način ukazivanja na pogrešku koliko je on, alaihissalatu bio brižan prema ljudima kada se obhodio prema njima. Koliko je vodio računa da njegovo obhođenje sa ljudima ne izazove štetu, nego naprotiv da svaki put izazove pozitivan efekat i da svakim njegovim postupkom bude postignut željeni efekat. On, alaihissalatu salatu što ćemo vidjeti svakako i kroz primjere, pokazao je i ashabima radijallahu ta'ala anhum kako trebaju postupati. U nekim situacijama nije ih ukorio zato što je u njihovom postupku bilo određenog dobra. Ali on, arehim salatu pokazao im je na što još trebaju obratiti pažnju i o čemu još trebaju misliti prilikom naređivanja dobra i sprječavanja zla. Jedan od primjera koji ćemo navesti jeste i primjer Beduina koji je ušao u mesčit i počeo da obavlja malu nuždu. Ušao je u mesti, Zatim je htio da obavi, i počeo sa obavljanjem male nužde. Naime, Buharija, muslimi i drugi, bilježe hadith od Anasa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, da je jedne prilike neki beduin ušao u poslanikovu sallallahu alaihi wasallam džamiju i počeo vršiti malo nuždu unutar džamije. Kada su ashabi ovo vidjeli, obuzeo ih je polet i ljubomora, pa su na njega počeli vikati i prijetići ga Poslanik sallallahu alaihi wasallam, kome je uzvišeni Allah darovao mudrost u pozivanju drugih ljudi u njegovu vjeru, reče ne prekidajte ga dok vrši nuždu. Pustite ga neka završi. Pa kada je Beduin obavio svoju potrebu, poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio je da se na mjesto na koje je Beduin izvršio nuždu prolije jedna kanta vode, a zatim je pozvao ovog Beduina i rekao mu, u istinu, nije primjereno u ovim džanijama, nanositi nikakvu neprijatnost u vidu nečistoća i prljavštine. Već su džamije sagrađene da se u njima obavlja namaz, uči Kur'an i spominje uzvišeni Allah. S jedne strane, nakon što je ovaj beduin počeo da obavlja nuždu radi Allahu ta'ala anhum, naravno puni poleta i ljubomore prema vjeri i zaštite mestida, Posegnuli su za ukorom. Počeli su na njega vikati. E, počeli su e, da na svojevrstan način mu pod navodnim znacima prijete, galameći na njega, upozoravajući ga na to loše djelo koje radi. Međutim, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam im reče prekida ih u njihovoj, namjeri, u njihovom naređivanju na dobro i zla. Spješava ih i kaže im Pustite, nemojte ga prekidati dok e, obavlja svoju potrebu. Da ga ne prekidaju. I ovo mi je velika mudrost. Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, vodio je brigu o tome e, kako, kako se obhoditi prema ljudima. Kako se ljudi u datom momentu kada im ukazujete na dobro ili kada ih odvraćate od nekog zla, kako se oni osjećaju. Da li se oni osjećaju povrijeđenim ili se ne osjećaju povrijeđenim i koji e, način da se upotrijebi da bi se postigao željeni efekat. Ovaj beduin zasigurno nije znao da se u mesčidu ne smije obavljati nužda. A s druge strane da samo naglasimo da mesčidi da u to vrijeme kada je ovaj beduin obavljao nuždu u Mestridu nije e, bio prostat tepisima kao što je danas slučaj, nisu to bile e, nije to bio poplašan mestid, nije to bio e, mestid e, u kome, je bilo razvezeno grijanje i tako dalje, znači nisu mestidi ovog tipa. E, mestidi su u to doba bile, bili objekti, znači to je objekat i nije ništa od prostirke bilo u mestidu. Znači ništa od prostirke nije bilo u mestidu nego je bio kamen, bile onaj sitni pijesak i tako. To je bila, e, podloga unutar mestida. I ovaj Bedun je ušao i počeo da vrši malu noć. Allahu poslanik alaihi salatu je zaustavio ashabe u njihovoj nakani da ga spriječe. Naravno, ovaj e, događaj je jedan od događaja koji se dosta često komentariše. Ovaj događaj e, je potrebno u istinu više puta spomenuti i prokomentarisati, skrenuti pažnju na njega, jer manje više svi mi u našem životu nailazimo na situacije u kojima možda neprimjereno reagujemo e, želeći da nekoga spriječimo od nekog zla i želeći nekoga da navedemo da čini dobro djelo. Možda ne postupimo primjereno, možda bismo trebali postupiti drugačije da bismo postigli željeni efekat. Allahov poslanik, alaihi salatu kao i ashabi, radijallahu ta'ala e, znali su da je to njegovo djelo loše djelo. Međutim, pojavile su se različite reakcije. Ashabi, radijallahu ta'ala anhum, i svoje ljubomore, odmah su ustali da to, e, da djelo, da to loše djelo spriječi. I zamislite, poslanik, alaihi salatu rekao im je da to ne čine, da ga puste, da ga ne prekidaju prilikom obavljanja nužde. A kada je on lijepo završio, onda je naredio da se prospe jedna kanta vode na to mjesto gdje je on obavio nuždu i naravno čim voda e, pređe preko te mokraće i ode u zemlju, e, to mjesto je poslije čisto za obavljanje, za obavljanje namaza, znači nema nečistoće više na tom mjestu. Ovo je jedno jako bitno pravilo da znamo jer mi se manje više susrećemo sa e, susrećemo sa možda sličnim detaljima negdje na našim njivama, u našim dvorištima i tako dalje, da znamo ukoliko se na mjesto gdje je obavljena nužda prospe jedna kanta vode, e, to će biti dovoljno da se to mjesto očisti od, e, očisti od nečistoće. E, ovo je jedno pravilo koje trebamo naučiti, koje trebamo znati. Drugo, poslanik a.s. nije ukorio ashabe radijallahu ta'ala zašto su oni htjeli odmah ukloniti to loše djelo. Nije ih ukorio zbog toga nego naprotiv iz njegovog prešućivanja e, saznajemo da je to e, dijelo pohvalno i da je to dijelo preporučeno i da treba reagovati čim prije da se ukloni određeno loše djelo. Znači, ne smije se prolongirati, odgađati do u nedogled e, naređivanje određenog dobra ili sprječavanje određenog zla. Zamislite, poslanik, alaihi salatu nam, nije ih ukorio zašto su zašto su mu htjeli narediti, narediti dobro, to jeste zašto su ga htjeli odvratiti od ovog zla. Nije ih ukorio zašto su ga htjeli odvratiti od zla. Nego je poslanik alaihi salatu e, rekao im da ga puste da završi sa tim. Da završi, da ga ne prekidaju. Zbog toga što bi e, njihovo prekidanje ovog beduina moglo izazvati veću štetu od koristi. A u šarijatu se svakako gleda veća šteta od koristi. Da li će određeni postupci izazvati veću štetu ili korist, to se mora voditi računa u šarijatu. To se, mi to u životu moramo voditi računa o tome. Naravno, ni ovo pitanje nije tako otvoreno, nije toliko otvoreno da možemo stvari koje su zabranjene sve, sve posmatrati kroz neku takvu prizmu, pa neki pod takvim izgovorom naravno nikad ne naređuju dobro i nikad ne sprečavaju zlo i nikad ljudima ne preporučuju istinu i tako dalje pod izgovorom bit će šteta u tome ako ja nekome kažem, stidno nekome kazati, ne trebamo mu kazati i tako dalje i tako dalje. Ashabi radijallahu ta'ala reagovali su onako kako su reagovali, ali poslanik alaihi salatu nije ih ukorio zbog toga što su oni reagovali, nego im je rekao pustite ga. Pustite ga. Međutim, ova dva postupka izazvala su različite, različit efekat kod ovog beduina. E, jedni su, mu, e, jedni su, njegovo stanje, pokušali da ga udalje od tog e, lošeg djela. Pokušali su da ga spriječi. Nerazumijevajući njegovo stanje. Apsolutno nerazumijevajući njegovo stanje. Drugi način ponašanja je ponašanje poslanika, ali je se kaže pustite ga neka završi, jer to zlo se može otkloniti. To zlo se može otkloniti i neće se povećati ukoliko se pusti da on završi sa obavljanjem nužde i ono se na kraju nakon što je završeno, nakon što je završio sa obavljanjem nužde, očišćeno je to mjesto i naravno kao da se po navodnim znacima ništa nije ni veselo. E, ovaj beduin je na ta dva načina ponašanja reagovao na sljedeći način. Kako to vidjeli imam Ahmed Rahmehullahu ta'ala, eh, da je ovaj Beduj nakon toga rekao Allahu moj, smiluj se meni i Muhammedu i nemoj se smilovati nikome osim nas dvojice. Zamislite, eh, šta je ovog Beduina navelo na ove riječi? Da kaže ovako krupne i teške riječi. Kažem krupne i teške riječi, eh, iz ugla iz ugla tog sužavanja kruga, da je sve ashabi radijallahu talanom koji su reagovali onako, e, da ih je isključio, bez obzira što su mu i oni željeli dobro. Ovo dobro promotrimo, ovo su izuzetno bitne stvari za nas kao muslimane koji želimo da se ponašamo primjereno i e, koji želimo da ljudima ukazujemo na dobro. Ukazat ćemo čovjeku na dobro, ali naš način ukazivanja na dobro može biti E, u datom momentu pogrešan pa da ne postignemo željeni efekat. Može biti pogrešan pa da ne postignemo željeni efekat, nego naprotiv da izazovemo veću štetu od koristi. E, postupak ashaba radijallahu ta'ala mogao je rezultirati e, većom štetom nego koristi. Prvo, da su prekinuli ovog beduina u obavljanju nužde, moglo se desiti da recimo mokraća od e, obavljanja nužde, da se proširi na više mjesta, ne na jednu lokaciju na kojoj je obavljao ovaj e, beduin nuž. Znači, moglo se desiti da se onečisti veći prostor mjeseca, to je jedno. Drugo, moglo se desiti da se ukaže stidno mjesto ovog beduina. Treće, moglo se desiti da e, se pored toga što će se onečistiti veća površina mesečina, moglo se desiti da onečisti čak i svoju odjeću. I tako, pored toga što je mesčid onečišćen, moglo se desiti da se onečisti odjeća ili da se mesčid onečisti u većoj površini. Poslanik ali Salatu je to naravno sve spriječio, rekao im je pustite neka završi, a zatim ga je podučio, jer ovaj Beduin nije znao to. Nije znao. I različit je način ponašanja prema osobama koje određene stvari ne znaju, jer ih trebamo podučiti tim stvarima. Ono što je donekle e, ustaljeno i u naše vrijeme e, jeste da mi osuđujemo, kažem mi pod navodnim znacima neki od nas naravno, osuđuju e, osobe koje recimo ne praktikuju neke stvari od šerijata. Pa kako to ne znaš? Jel moguće da to ne znaš? Pa kako to nećeš znati? Pa sramota. Pa koliko ti godina imaš, a ne znaš to? I tako dalje. Subhanallah. Ovakav način komunikacije nije primjeren Allah subhanahu wa ta'ala je iz svoje mudrosti dao da su neki ljudi znaniji od drugih. E, neki ljudi su imali veću priliku da neke stvari nauče od drugih. Neki nisu imali priliku čak da nauče ni klanjati namaz. Rođeni su tako i porodi, odrasli su takvom okruženju i tako dalje. I naravno, e, pitanje njihovog neobavljanja namaza do tog momenta, do kad mi sa njima sjedimo, je pitanje koje će oni odgovarati Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, to je njihovo, e, njihov odnos prema uzvišenom Allahu Đelešanuhu. Ali mi ponudimo im ono što im trebamo ponuditi. Ponudimo im pomoć da ih podučimo tim stvarima bez ikakvog omalovažavanja. Jer ne smijemo omalovažiti našega sugovornika. To je neprimjeren način komunikacije. Zašto ćeš omalovažiti čovjeka koji je od tebe znaniji u nekoj drugoj oblasti? Neko je imao priliku da nauči klanjati namaz kada je imao šest godina, zbog toga što je njegov djed ili njegova nana ili njegova majka ili njegov babo klanjao namaz i podučili su ga. Ali nekome drugom je to bilo uskraćeno, jer u njegovoj kući niko nije znao za uzvišenog Allaha Đalešanu. I ovakve osobe ne smije se osuditi E, iz tog ugla da se kare, pa kako to ne znaš, pa sramota, pa e, nemaš ti pojma da se čovjek vrijeđa i da se čovjek omalovažava. Naprotiv, ovakvim osobama treba pružiti e, ruku podrški i treba im omogućiti da se poduče tim stvarima. Ponavljam, bez ikakvog omalovažavanja. Poslanik Alehi Salatu Veselam, kako primjećujemo u ovom slučaju ovdje, nije omalovažio postupak ovog beduina, koji je naravno pogriješio. Pogriješio je, ali nije ga omalovažio. Nije pa kako ne znaš da se u ne može to raditi? Ne, naprotiv. Allahov poslanik, alaihi salatu vesselam, bez obzira na njegovu pogrešku, riješio je taj problem, znači očistio mesčid, naredio da se prospe jedna kanta vode na to mjesto, a zatim je rekao ovom beduinu zašto su džamije sagrađene. I pogledajte, nije mu rekao, zašto ćeš ti mokriti u mesčidu, vidi ti šta si sad oradio, gledaj koliko sad posla ima i tako dalje i tako dalje. Nije mu rekao ti si omalovažio mesčid, ti si ponizio mesčid, ti si još da se preuveliča e, taj njegov postupak. Ovaj Bedin je to napravio iz neznanja, iz neznanja. A zatim je poslanik Aleyhi Salatu rekao, i pogledajte kako se ove riječi tople, kako se one pomirujuće zadušu, kako one e, jednostavno, da tako kažemo, zavlače se u ljudsko srce. Kako su one toliko jednostavno one same ulaze, same se smještaju. Kaže, u istinu, nije primjereno, nije primjereno u ovim džanijama nanositi nekakvu, nikakvu neprijatnost. Nije primjereno u ovim džanijama nanositi nikakvu neprijatnost u vidu nečistoća i prljavštine. Znači, nije primjereno. Iako mi kažemo, nije ni, dozvoljeno, tako ne smije se u se ne smije oni čišćavati i tako dalje. Znači, to je zabranjeno. Ali poslanik Ali Isus se upotrebljava topal izraz. Nije primjereno u ovim džamijama nanositi nikakvu neprijatnost u vidu nečistoća i prljavštine. Onda mu govori zašto su džamije sagrađene, da shvati Zbog čega se ne smije u mesčidu e, nanositi bilo kakva neprijatnost u vidu nečistoći i prljavštine? I onda mu poslanik Ali sam da je lijek za to. I kažem, džamije su sagrađene da se u njima obavlja namaz. A namaz se naravno ne može obavljati na nečistom mjestu. Kažem, e, u džamije su sagrađene da se u njima obavlja namaz, uči Kur'an i spominje uzvišeni Allah. Subhanallah dao mu je odgovor sa kojim je zadovoljio e, sva njegova zapitivanja e, koja su se mogla naći u datom momentu. Znači nije mesčit e, sagrađen zato da se u njemu obavlja nuza ili da se, mm, na bilo koji način, nego je mesčit sagrađen zbog obavljanja namaza, zbog učenja Korana, zbog spominjanja Allaha i tako dalje. Znači, to je razlog zbog kojeg je sagrađen I poslanik, alaihi sallatu je naravno svojim načinom ponašanja plenio ljudska srca. Odjednom je zaplenio srca ovog beduina. I poslanik, alaihi selam, je e, spriječio ashabe da prema njemu ne postupe onako grubo. I zato on kaže, Allahu moj, smiluj se meni i Muhammedu i nemoj se smilovati nikome osim nas momenat, momenat u kome je ovaj Beduin bio pogođen načinom ponašanja od strane, od strane nekolicine ashaba. Znači, bio je pogođen, bez obzira što su mu i oni istu poruku mogli kazati i željeli su da ga odvrati od zla od kojeg je želio i poslanik, ali sam da ga odvrati. Ali jedan način nije urodio plodom, i nije polučio pravi rezultat, a drugi način je polučio pravi rezultat. S tim da naglasimo da ashabi radijallahu ta'ala anhum nisu pogriješili u svojoj namjeri da uklonu to zlo. To je poslanik a.s. odobrio, nego ih je poslanik a.s. spriječio da to ne urade na takav način. I mi naravno u našoj komunikaciji sa ljudima moramo biti jako obazrivi. E, ne smijemo dozvoliti Kaže, ne smijemo dozvoliti da svojim ponašanjem izazivamo kontraefekat. Ne smijemo dozvoliti da svojim ponašanjem prema ljudima ljude još više tjeramo od islama. Da zbog našeg ponašanja ljudi kažu, znaš šta je, dok je god on u tu ili dok se god on nalazi tu, ja neću u Zbog čega? Zbog našeg ponašanja. Ili kada vidimo čovjeka da je e, da traži put ka Allahu tebareke ta'ala ili da pokušava naći izlaz ili da se pokušava pokajati, ne smijemo ga obeshrabriti bilo kakvom svojom gestom. I iskoristit ću priliku da krenem pažnju onima koji znaju provokativno i zajedljivo razgovarati sa osobama koje kreću pravim putem e, na način nek si ti šeitan nogu slomio, nek si, ti došao u džamiju, maša Allah, ko je tebi pokazao put do džamije, maša Allah, maša e, riječi kroz koje se vidi e, način ponižavanja, omalovažavanja takvih osoba i tako dalje. Ashabi radijallahu ta'ala anhu nisu ljude koji su dolazili da prihvate islam nikada omalovažavali Ebu Sufjan je prihvatio islam na dan oslobođenja Mekke. Na dan oslobođenja Mekke. A e, predvodio je karavanu zbog koje je došlo do sukova na bedru. Primio je islam kada? Na dan oslobođenja Mekke. Nakon toliko godina prihvata islam. I zamislimo, nakon toliko godina prihvata islam, pred kraj misije Allahovog poslanika, alaihi i on, ali salatu nije mu rekao, e sad ćeš ti prihvatiti islam. I radi nisu ga ponižavali zbog toga. Ako je čovjek danas ugledao svjetlo istine, obraduj se njegovom povratku, pruži mu priliku za uspjeh. Nemojmo biti pesimistični, nemojmo biti e, ljudi koji obeshrabruju druge ljude, koji ih ponižavaju, koji ih e, omalovažavaju, ne dozvoljavaju im da uspiju i tako dalje. Budimo ljudi koji će zračiti pozitivnom energijom, koji će pomagati drugim ljudima da uspiju. Budimo osobe koje će koristiti zajednici. Budimo osobe koje će podučiti svoga sagovornika nečemu što je korisno. Potpomažimo se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojmo se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu. Jer uzvišeni kaže وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ I potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u griješenju i neprijateljstvu. E, ovaj događaj sa ovim beduinom je uistinu e, jedan od događaja koji se neminovno mora spominjati kada je u pitanju način pojašnjavanja istine ljudima. Način odvraćanja ljudi od loših postupaka. Sad, naravno, nakon ovog govora neko može kazati kakve ja veze imam s tim. Ne radim ja posao pozivača u Allahovu vjeru i ovo je za mene donekle nebitna tema. Naprotiv, ova tema je itekako bitna za svakog pojedinca u našoj zajednici. Za svakog pojedinca u našoj zajednici. Jer vi ste pozivači u svojoj porodici. Vi ste ti koji će vašoj djeci govoriti uradi ovo i nemoj raditi ovo. Vi ste ti koji će možda vidjeti babu ili majku da radi određeno loše djelo pa mu trebate ukazati kako ćete mu ukazati kako ćete ukazati babi, kako ćete ukazati majci, kako ćete ukazati e, na određeno zlo e, sestri, bratu i tako dalje. Kako ćete im ukazati da je to zlo i da to ne trebaju raditi? Upravo ovo je način da spoznamo, način komunikacije s ljudima. Da naučimo da je ta komunikacija jako bitna ukoliko želimo postići pravi efekat. Ukoliko želimo samo uraditi neko djelo bez obzira na posljedice, onda je to e, možda ponekad i pogrešna namjera i nije dovoljno da čovjek kaže šta ja sam takav, ne mogu ja ništa drugačije. Ja sam takav, ne mogu ja drugačije. Ovo je e, poražavajuća činjenica i osobe koje će samo kazati ovo pokazuju nedostatak svoje snage i odlučnosti da budu stabilni, da budu čvršći, da budu bolji, da radi e, bolja dijela, da radi dijela sa kojima će se više približiti uzvišenom Allahu i tako dalje. E, kazati, e, ne mogu ja drugačije, istaći ja sam takav, to je slabost. Bit ćeš snažan onog momenta kada budeš dobro djelo mogao narediti sebi i kada budeš sebe mogao odvratiti od lošeg djela, tada si snažna ličnost. Kada sebi budeš mogao narediti da ušutiš, tada ćeš moći narediti drugom da ušuti. Kada budeš sebi mogao zabraniti neko loše djelo, tada ćeš biti u stanju da i drugog odvratiš od lošeg djela. Ali sve dok prema sebi gledaš na način ja sam takav, ne mogu ja ništa drugačije, zasigurno ćeš teško uspijevati u svom načinu odvraćanja drugih ljudi od zla i naređivanje tim ljudima dobra. A naravno, naređivanje na dobro i spriječavanje zla je jedna od osnovnih, je jedan od temelja, jedan od temelja u našoj vjeri i poslanik Alehi salatu Veselam je došao i ovo je bila njegova zadaća. Što se tiče ovog e, slučaja e, sa ovim beduinom, naglasio sam da je to slučaj iz kojeg se mogu uzeti brojne pouke. Neke od njih smo spomenuli, naravno nismo spomenuli sve moguće pouke iz ovog slučaja zbog kratkoće vremena kako bismo spomenuli još neke druge slučajeve e, iz kojih bismo mogli naučiti i drugi način komunikacije ili e, drugačiji pristup e, s jedne strane, a s druge strane E, da naučimo kako je poslanik alaihi salatu wasalam u različitim situacijama različito i djelovao. Bilježi Buharija hadis od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je poslanik alaihi salatu wasalam, da je poslaniku alaihi salatu wasalam došao čovjek i rekao mu upropašten sam o Allahu poslaniče. On ga upita, a šta te upropastilo? Čovjek reče, spolno sam općio sa svojom suprugom u toku ramazanskog posta, znači u danu Ramazana. Svakako da je ovo veliki prekršaj i ogroman propust. Međutim, pogledajmo kako je poslanik Aleyhissalatu postupio sa ovim čovjekom. Da li ga je prekorio? Da li ga je izgrdio? Da li je na njega podigao glas? Nikako. To nije bila praksa Allahovog poslanika Aleyhissalatu Znači nije ga ni korio, nije ga istrdio. Iako je napravio takav prekršaj u danima Ramazana. Zapravo u danu Ramazana. Ovaj čovjek je došao naravno potišten, žudeći za pokajanjem, a nije bio ohol i e, nije bio nezainteresovan. Jer ima ljudi koji počine grijeh i ponose se svojim grijehom. Ovaj čovjek je došao potišten, došao je e, tragajući za pokajanjem. Poslanik a.s. upitao ga je može li pronaći i osloboditi roba. Ovaj čovjek naravno odgovara da to nije u mogućnosti. Zatim mu postavlja drugo pitanje. Možeš li postiti dva mjeseca uzastopno? On nije mogao ispostiti e, mjesec dana, a da sad posti dva mjeseca uzastopno. Naravno, to je bilo za njega tiško. Nemoguće. Kaže, ne mogu. Zamislite, prvi slučaj donekle, kada bismo pogledali ovo prvo pitanje, mogli bismo kazati ne može, nema sredstava, nema materijalnih sredstava ili ne može naći roba pa da ga oslobodi. Ali drugo, što ti fali, što ne možeš postići? Bilo bi pitanje i odgovor, možda mnogi od nas, što ti fali, zašto ne možeš postići i tako dalje? Kako ne možeš postići? Bilo mu je preteško nije mogao. Njegovo stanje je, njegovo stanje je e, iziskivalo takvo rješenje. A poslanik Aleyhissalatu Salamu postavlja i treće pitanje. Da li je u mogućnosti da nahrani 60 siromaha? Kada mu je to pitanje postavio Allahu poslanik Aleyhissalatu Salam, on je rekao da ni to nije u mogućnosti. Ovaj čovjek je sjeo u tom trenutku neko je poslaniku a.s. donio jednu e, posudu sa datulama, donio mu je datule hurme. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče ovom čovjeku, uzmi ove datule i podijeli ih kao sadaku. Kako bi mu to naravno bio iskup za njegov propust e, i njegov grijeh koji je počinio u dan Ramazana. Čovjek tada reče, Zar postoji neko u Medini da je siromašniji od mene i mojih ukućana? Tada se poslanik a.s. nasmijao, tako da su mu se ukazali njegovi kutnjaci, a potom mu je rekao, tim datulama onda nahrani svoju porodicu. Poslanik a.s. je bio saosjećajan sa ljudima. I e, nije mu bio cilj da ljude omalovaži, da ih e, ponizi, da nego je vodio računa o njihovim, osjećajima. Ovaj čovjek je bio u potrebi, bio je potišten, bio je siromašan, bio je najsiromašnija porodica u Medini. Pa ne može naći roba, pa ne može postići dva mjeseca, pa ne može nahraniti 60 siromaha. Na kraju i to malo datula što je trebao da podijeli nekom, kaže, Laho poslanić, nema niko siromašniji u Medini od meni moje porodice. Poslanik Aleyhissalatu se nasmijao i rekao mu je nahrani e, sebe, neka nahrani time sebe i svoju porodicu. Subhanallah, ovaj slučaj uistinu govori o njegovoj grudnosti, o njegovoj plemenitosti, o njegovoj e, pravoj brizi prema ljudima sa kojima je on živio. Nije postupao okrutno prema ljudima. Jer Allah subhanahu ta'ala i govori o toj njegovoj blagosti. E, to jest govori o tome da je grubo prema njima postupao, oni bi se razbježali od Ta grubost prema ljudima upravo je razlog da ljudi bježi od osoba koje su grube. ne osjećaju se lijepo i lagodno u društvu osobe koja je gruba, koja, neprimjereno govori, koja vrijeđa i tako dalje, koja e, jednostavno, kako imaju običaj naši ljudi kazati, koja e, tuši, koja stalno e, vrši pritisak na svoje sagovornike u sjelu i tako dalje. Obično takvih osoba duša bježi. E, teško, je tako, e, teško je sjediti u društvu takvih osoba. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَوْ كُنْتَ فَضْبًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضْبُ مِنْ حَوْلِكَ Da si bio uh, grub i osoran, oni bi se razbježali iz tvoje blizine. Otišli bi oni od tebe. Pobjegli bi, razbježali bi se. jer e, grubost nečija biva razlogom da se ljudi udalje, e, da se ljudi udaljavaju od takvih osoba. E, ako si grub i osvoren prema ljudima, ako se neprimjereno ponašaš prema njima, oni po svojoj prirodi bježe od takvih neprijatnosti, jer ne žele da priušte sebi ili svojoj porodici bilo kakve neprijatnosti. Eh, ako takva osoba recimo eh, dolazi vam, na sjelo, dolazi vam u gost, osjećate se potišteno, ne veselite se društvu sa takvom osobom. A kada znate da, neko, eh, da je neko lijep sagovornik, da je prijatan sagovornik, da vas neće uvrijediti, da, vas neće poniziti, da vas neće omalo, omalovažiti i tako dalje, sa takvim osobama imate želju da sjedite. da sjelite, Takva sjela su vam prijatna i lijepa i vrijeme na takvim sjelima prolazi jako brzo. Za razliku od sjela u kojima se, e, ljudi osjećaju potištenim, u kojima se ljudi osjećaju, e, osjećaju e, neprijatno i tako dalje, od takvih sjela ljudi inače bježe i to je ljudska priroda. Svi mi želimo svoj duševni mir, niko od nas ne želi da bude uznemiren i svako od nas bježi od bilo kakvog vida neprijatnosti. E, treći primjer koji ćemo navesti jeste e, primjer čovjeka koji je kihnuo u namazu. Sudionik ovog slučaja bio je Muavija ibn al-Hakem radijallahu ta'ala anhu koji je klanjao namaz za poslanikom alaihi salatu pa je neki čovjek u toku namaza kihnuo a zatim je zahvalio Allahu Đelešanu riječima alhamdulillah jer inače e, od sunneta je da kada neko kihne, ne kaže pisma se, ne kaže da Bog da crku i tako dalje, jer e, govorim jezikom onih koji imaju običaj kazati kad kihne, da Bog da crku. E, ovakav način nije primjeren, jer ovo je dova protiv onoga ko je kihnuo. To je jedno drugo, ako to govori Čovjek koji je upravo istihnuo, takav e, način govora je dova protiv njega samoga, jer čini dovu Allahu Đelešanu protiv samoga sebe. E, I treba čovjek biti oprezan, ne bi smio govoriti ovakav govor. To je jedno drugo, e, pismaca apsolutno nema nikakve veze sa kihanjem, a čovjek kada kihne, zahvali Allahu Đelešanu i kaže Alhamdulillah. Onaj koji je čuo ovu zahvalu treba kazati Jerhamuke Allah, Prvi je kazao hvala Allahu, a drugi kaže jerhamuke Allah, Allah ti se smilovao. A ovaj koji je kihnuo ponovo će kazati jehdikum Allahu wa yuslihu balakum, da vas Allah uputi i da popravi vaše stanje. Ovo je blagostanje našeg eh, sunnet Allahovog poslanika alaihi i ovako je blagostanje u našoj vjeri. A čovjek kaže da Bog da trku ili trku i tome slično ili kaže ti smasa i tome slično i ovome se podučavaju i djeca što je u potpunosti pogrešno. Trebamo svoju djecu podučavati ovim dovama, jer e, sa ovim dovama e, svakodnevno, ono kažem svakodnevno, u ovakvim prilikama kada se desi da neko kihne, zarađujemo blagostanje i onaj koji je kihnuo, a i oni koji su bili u, njegovoj, u njegovom e, društvu, pa odgovore na njegovu zahvalu riječima Allah, a on će im ponovo odgovoriti Jehdikum Allahu wa yuslihu ba'alakum čuvši riječi čovjeka koji je zahvalio Allahu Đelešanuhu, Muavijednul ibn al-Hakem e, odgovorimo riječima ke Allah, e, što znači Allah ti se smilovao. Zbog toga što je progovorio ljudi koji su klanjali počeše ga šamarati svojim pogledima, a on primijetivši to reče, šta je, majka vas ne izgubila, nakon što je i ovo rekao, ljudi počeše rukama udarati po svojim nadkoljenicama, počeše udarati nadkoljenicama, naravno u ovaj način upozorenja, e, kako bi e, prestao pričati. Pa, pa, on, tada i Kada je poslanik a.s. nam završio namaz, e, pozva ovoga sahaba, pa mu reče, u namazu nije primjereno govoriti obični ljudski govor. Nije primjereno namaz, ima svoj govor, ima ono što se namazu može kazati, nije primjereno da se govori ljudski govor. Znači u namazu je propisano šta se smije e, u namazu govoriti, šta se smije učiti, tako da se mimo toga ne smije raditi nešto drugo, ne smije se govoriti e, nešto, nešto što nije od namaza. U namazu se veliča Allah i uči se Kur'an. Jer ovaj govor, ne znam, e, šta je majka vas, vas izgubila, to je govor koji je ljudski govor naravno time se naravno kvari nama. Muav ibn al-Hakem radijallahu ta'ala je u kontekstu ovog događaja u poslaniku alaihissalatu rekao pogledajte samo način na koji ga je poručio e, je ostavio velikog praga na njegovo, na njegovo srce pa kaže draži mi je i od oca i od majke nikada nisam vidio boljeg i ljepšeg učitelja od njega nije me prezreo niti me je izgradio jer ibn al-Hakem je znao za propis da treba odgovoriti arhamuke Allah, ali nije znao da to ne smije činiti u toku namaza. Zbog toga što nije znao da ne treba činiti u toku namaza, poslanik a.s. poslije ga je podučio propisu i postignut je efekat. Podučio ga je propisu i to je naravno najbolji učitelj. E, vidite ljude koji rade nešto e, pogrešno ili vidite e, čovjeka koji ne, ne radi ono što bi trebao da uradi, iako je to na toliko jednostavna stvar, ne recite da to on poznaje, nego ga podučite ako vam se ukaže, ako vam se prilika. I četvrti primjer koji ćemo navesti jeste primjer čovjeka koji je nosio zlatni prsten. Ovaj primjer uzimamo iz e, priče o čovjeku koji je nosio zlatni prste. a poslanik alaihi salatu wasalam je već prethodno pojasnio da je nošenje zlata zabranjeno muškarcima ovoga umeta. Znači, naglašavamo. E, poslanik alaihi salatu wasalam je prethodno pojasnio da je zabranjeno nositi zlato muškarcima ovoga umeta. I ovaj čovjek koji je nosio zlatni prsten već je znao za taj propis. E, ovo naglašavam zbog toga što je ovdje drugačiji način ophođenja prema ovom čovjeku. Kada je vidio prste na ruci ovog čovjeka, poslanik Alehi Salatu reče Neko od vas uzima vatrenu žeravicu i stavlja je na svoju ruku. Mm. Dolazi upozorenje. Poslanik Alehi Salatu Salam ovdje upozorava ovog čovjeka. Kaže, neko od vas uzima vatrenu žeravicu i stavlja je na svoju ruku. Jer je prethodno pojasnio pojasnio pitanje zabrane e, nošenja zlata za muškarce ovoga ummeta i ovaj čovjek je i pored te zabrane stavio, stavio prsten na svoju ruku. Zatim je poslanik a.s. lično skinuo prsten s ruke ovog čovjeka i onda ga bacio. Nakon što je poslanik a.s. otišao od ovog čovjeka, nekomu reče uzmi ga i okoristi njegovom vrijednošću. Uzmi taj zlatni prsten pa okoristi se njegovom vrijednosti, prodaj ga ili uradi nešto s njim. A on reče, tako mi Allah, nikada neću uzeti prsten koji je bacio Allahov poslanik, alaihi Ovo, ovaj način obhođenja prema ovom čovjeku ima svoju mudrost. I ovo je prava mudrost. I ovdje želim pojasniti šta je to mudrost. Mudrost je, to zapamtimo, staviti svaku stvar na njeno odgovarajuće mjesto. To je mudrost. Ovaj čovjek je bio podučan. To je jedno drugo, stavio je i pored zabrane, stavio je zlatni Treći Treće, poslanik informacija Salatu nam je bio nadređeni. Imao je mogućnost ukloniti ovo zlo rukom, da ne izazove nikakvu štetu. Pazimo, da ne izazove nikakvu štetu. Ukloniti određeno loše djelo rukom, znači fizički ga ukloniti, a prouzrokovati veću štetu od te koristi, to je ono što je zabranjeno na svoj vjeri. Zlo se ne smije odvratiti većim zlom. Znači, ne smije se, e, ne spriječiti određeno zlo, a prouzrokovati veće zlo. U ovom slučaju poslanik Alehi je bio u mogućnosti da fizički ukloni e, ovaj zlatni prsten, da ga baci sa njegove ruke. Jer je, naravno, poznavajući tog čovjeka, poznavajući okolnosti i tako dalje i tako dalje, E, e, skinuo taj zlatni prsten i bacio ga na zemlju. Što je ovaj čovjek, naravno, i posvjedočio poslije da je postignut potpuni efekt. Potpuni efekt. Ovaj čovjek čak nije htio više uzeti taj prsten, nije koristiti se ni njegovom vrijednosti. Nije ga htio podignuti više sa zemlje. Tako da, recimo, kod uklanjanja određenih dijela rukom, mora se voditi računa da se tim dijelom ne prouzrokuje šteta. Jer ako će se određenim e, postupkom e, prouzrokovati veća šteta od koristi ili veća šteta od postojeće štete, onda se neće to loše djelo ni uklanjati rukom. E, recimo, neki roditelji svoje djeci znaju ukazati e, znaš šta je, nemoj mi više nikada ići na oči, ja se tebe odričem i tako dalje i tako dalje, želeći time da ukoli svoje dijete da promijeni svoj način ponašanja i desi se recimo da dijete njega pa više ode od kuće, pa poslije roditelj grize svoje prste zašto je tako postupio prema, prema svome djetetu. Ili se desi recimo da roditelj možda posegne za udarcem svoga djeteta, a ono ima recimo 18 20 godina, a nije procijenio pravo stanje, nije procijenio način ponašanja svoga djeteta, nije procijenio Eh, da je njegovo dijete mm, u tom momentu možda puno sile i željno, eh, željno da se osvijeti roditelji za neka njegova ponašanja pod navodnim znacima, nesređene njihove odnose i tako dalje. I desi se da recimo digne ruku na dijete, a dijete njega poslije toga, toga izvrijeđa ili ga izudara i tome slično. Znači ovakvo ponašanja ne smiju se dešavati, ne smiju se dešavati, nego se, eh, ako će se određenim postupkom izazvati veća šteta uzmemo kao pravilo. Ako će se određenim postupkom izazvati veća šteta od koristi, onda ne smijemo, ne smijemo reagovati, nego e, trebamo biti smireni i staloženi i naći drugi način kojim ćemo ukloniti određeno zlo. Isti slučaj i kod određenih zala koje možemo vidjeti na ulici, ukoliko bi se to određeno zlo e, uklonilo rukom, a može prouzrokovati veću štetu nego li korist, onda se to zlo neće ni uklanjati, nego će se, nego će se sačekati, iskoristiti druga prilika, e, ukazati ljudima govorom e, ili eventualno indirektno i tome slično kako bi se ljudi udaljili od tog lošeg dijela. Znači naučimo pravilo e, kod uklanjanja loših dijela Ne smijemo izazvati veću štetu od koristi ili kod uklanjanja lošeg dijela ne smijemo izazvati veću štetu od već postojeće štete E, kod činjenja određenog, određenog djela. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam naše grijehe oprosti, da nas učvrsti na putu istine, da nas nastani u džennetu sa poslanicima, šehidima i ostalim dobrim ljudima. Wa ahiru da'vana en alhamdulillahi rabbil alemin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.